Գրիգոր Մելիք-Սարգսյան։ Երկիցական մանրապատում։ Սասնա Դավթի վերադարձը։ Հայրենիքից հնչող ողբաձայն կանչը ընկա մեր Սասմադավիթի ականջը։ Քնից հարտնացավ դյուսազուն քաճը, ձերքն առավ սուրն ու զորավոր խաչը, հեծավ ամեհի հրեղերին եւ հաղթ աննահանջ սլացավ առաջ։ Էհեյ, գալիս եմ, քիչ էլ դիմացեք։ Ես միշտ ձեզ հետ եմ։ Դուք լավ իմացեք։ Ինչ է պատահել իմ հայոց ազգին, որ օգնությունը կանչում ինձ կրկին։ Ով է մեր խաղաղ կյանքը հարամել ու փորձել հայի կրակը մարել։ Ինչու եք այդպես լալից կծկտուր եւ աղքատ ու խեղճ ընկել դառնե դուր։ դուր Միթե քաջարի մեր նախնիները, սասնածռներն ու ժառանգորդները չեն լուծել ազգիս պահպանման հարցը, որ պահանջում է քին վերադարձը։ Ախր հայ ազգը միշտ քաջ է եղել ու թշնամու դեմ պայքար է մղել։ Վասն հայրենյաց կյանքն են զոհել ու Արիական արյունն են հեղել մեր զորավարներն ու զինվորները, շինականներն ու գիտնականները, որ պաշտպան լինեն հայ ժողովրդին եւ մեր սրբազան մայր հայրենիքին հաղթել ենք հանգամ մսրամելիքին, բռնակալ բելին, տաճիկին, թուրքին, հիմա ովքեր են հարցակվել կրկին։ Հուսահատ զայներ լսվեցին երկրից։ Դավիթ, շուտ հասիր, ել մի սпасիր, մեզ հալածում են ոչ միայն դրսից, այլև սեփական գրփողները պիղծ։ Հայտնվել են նոր հարկահավաքներ, գողեր, զավթիչներ եւ բռնակալներ, նորահայտ բադին, սյուդին, չարխադին եւ նրանց ագահ պետը Կուզբադին թալանում են մեր խեղ ժողովրդին։ Գանձում են հսկա հարգերով турքեր, գրավում գույքեր, դնում տուգանքներ, մեզ տուգանում են, երբ որ ճամփեքին կանգնեցնում ենք մեր հին սայլերը, իսկ իրենք նստած իրենց թանկարժեք ձիակարքերը սլանում են ճոխ ռեստորանները, զվարճավայրերն ու արտերկրները, մսխում մեզնից խլած փողերը եւ կազմակերպում խրախճանքները, հաբրգել են այդ շնագայլերը, գրավում են մեր հողնոտները, տեղում շինում են իրենց օբեկներն ու պալատները, բարձրացրել են անչափ գները, վարձավճարներն ու մուտքատ турքերը, դրսից բերում են հսկա վարգերը եւ լցնում իրենց տրզած պարկերը, բայց մենք ենք տալու նրանց турքերը, պարտադրում են, որ մենք ընդունենք իրենց հաստատած անարգարգերը եւ դրսի բերած լկտի բարքերը անելանելի միջակի մեջ են դեմ խոսողներն ու աղքատները որոնց բռնում են տանջահար են անում եւ լցնում բանտերն ու զնդանները Խաթարվել են մեր հայերի բախտը եւ տարածվել է սովն ու գախտը։ Դավիթ, շուտ հասիր, ել չենք դիմանում։ Խելագարվում ենք կամ էլ մահանում։ Վայ, ես ինչ լսի, ազգիմ սիրասուն, սրտումս լծվես վիշտ, ցավ ու ցասում, ազգից մեծերի եւ քաջեր հետ օգնության կգամ, քեզ իսկուն եւ ետ, հեյ, հայկ նահապետ, Տիգրան մեծ, Վարդան, Դավիթ բեկ, Դրո, Անդրանիկ, Նժդե, մեր հայրենիքում ավեր է, հրդե, Թուրքն էլ արդեն սահմանն է հասել, պետք է շտապել թշնամուն ջարդել եւ մեր երկրից նրանց վտարել։ Իմ քերիթ հորոս, քաջես ու հերոս, գրկին ու սիդդիր դու հսկա բարթին, ջարդիր ոսոխին, գողոտը մարդին, ով ձենովոհան։ Գորա բարձրաձայն, որ ազգը դառնա կուռ ու միաբան եւ քշի բոլոր բորերին անբան։ Իմ պարավնանի Ելլաս մի լինի, Դավիթը քո չորրու ցավը դանի, ձեզ ամիջապես օգնության կհասնի, հալածողներից վրեժը կառնի, մեր սասնացրեր։ Հայր արուցաձև, ագրավա քարում փակված իմ մհեր, ձեր պարկած տեղից ելեք, կանգնեք վեր եւ գրիվ տվեք քաջու անվեհեր։ Ժամն է փրկության ու մեծ հաղթության։ Դե շտապ հասնենք ազգին օգնության ասաց եւ իր քաչ երեսների հետ Դավիթը հասավ մինչև Միջնաբերդ։ Տեսավ բազմել է Կուզբադին այնտեղ ողմակի բոլոր չախկալների հետ, պարկերն են լցնում թալանած ոսկին, որ պատկանում էր իր հայոց ազգին։ Տեսավ աչքեր առնով լցվեցին, վեր կաց Կուզբադին, հերու կանգնիր դու։ Իմ հոր ոսկին է ես եմ չափելու։ Քորե քանս գամ դուք մսրաշներ, Բա չեք իմացել դուք սասնածրեր, մեռած եք կարծում դուք մեզ, թե շվակ, կուզեք մեր երկիր դնեք խարջիդակ, բարկացավ Դավիթ, չափը շապարտեց, տվավ Կուզբադին գլուխը ջարդեց։ Հենց որ դա տեսան շնագայլերը, փախան ու մտան իրենց բները։ Սասնա Դավիթը բոլորին բռնեց, մեղավորներին խիստ դատապարտեց, իսկ անմեղներին արդարացրեց։ Դա արդարացի մի դատախաղ էր, որից թալանչին պիտի դաս քաղեր։ Դատվեցին գրփողն ու մարտակերը, ահա այդ դատի ուրվա պատկերը։ Այդ դու տմարդի ունենք կուզբադի, ինչու իր թարել բարձր աթորին եւ կեղեքում է իր ժողովրդին, ես ենթարկվում էի մսրից եկող հրամաններին։ Ուրեմն որպես կողոպտիչ գողի Կամակատարի եւ շահամոլի դու ենթակա ես լոկ մահապատժի։ Դավիթ խնայի Եվրոխորուրդը վերցրել է մահապատիժը։ Քեզ նման իժը պիտի գրի իր մահապատիժը, որ հետագայում անվտանգ ապրեն մեր ճիժն ու պիժը։ Որը ժառուները մեր քաջուարի Սատկացրել են ցեղասպանության բիրտ դահիճներին, Թալիատին, Էնվերին ու մյուսներին, հայ գնահապետն էլ նետահարել է բռնակալ բելին, ուրեմն դու էլ ես արժանի դրան։ Բռնեք այս իջին, հանեք կախաղան եւ որնմանները ժողովրդի հետ այլևս դաշան խաղեր չխաղան։ Արդար ես Դավիթ, վկայ Աստված, հրաման գտի կատար է Աստված։ Իսկ այժմ թող գան ու պատասխան տան հարկահավաքները ագա անզգամ բադին ու սյուդին եւ չարչարխադին, թե ինչու էին այդպես թալանում ազգին, գանձում մեծ հարկեր, տալիս դոգանգներ մարդկանց թողնելով սովածուանտեր, ովքեր մի փոքր կշեղվեն ճամփին քաշած գծերից, կարկոտի նման տոգանքի թղթեր կթափվեն վերից։ Ինչու եք այդպես ձեզ լակտի պահում, այդ ինչ շահավետ կլաս էիք խաղում, հմ, փողեր էիք քամում հողից ու օդից եւ չէիք կարմրում անգամ ամոթից։ Մեզ համար թանկ էր մեր կյանքն ու մորթին, թե չէ կպատժեր մսրա շանորթին։ Ուրեմն սրանց էլ տարեք գելիոտին, գանգերը կտրեք եւ քերթեք մորթին։ Արդեն քերթել ենք, հիմա ում բերենք։ Հիմա էլ բերեք այն իրավապա հանցավոր խմբին, ովքեր իրենք են օրենքը խախտում, անմեղին բռնում եւ պահում բանտում, իսկ գրփողներին արդարացնում։ Դե վերևից էին մեզ տվել նման հրամանցուցում, եթե այդպես է, ձեզ էլ կպահենք զնդանի խոցում, որ չկատարեք օրինազանցում եւ չուտեք կաշար, այլ միայն թերմած եւ հացի փշրանք։ Դավիթ, ո՞նց ապրենք առանց կաշարքի։ Մի եղիր այդքան խիստ ու անհոգի։ Ոչ, անհրաժեշտ է հիմա այս ակցիան, որ արմատախիտ լինի կառուպցիան։ Ուրեմն բանտում կմնաք երկար, միջև չդառնաք ազնիվ ու արդար էլի լավ պրծանք, կնստենք մի քիչ, գուցե կաշառք տանք ու դուրս գանք նորից։ Իսկ այժմ թող գան խապեբաները, ներկրողներն ու մյուս գողերը, Միկիտան Սաքոն, Բազաս Արտեմը, Զիմզիմովներն ու Զամբախովները, Քավոր Պետրոսը ու Ճարպիկ Գողփիսոն, Մազուտ Համոն, Փայ մտնողները եւ քծնողները, կես գրողներն ու գովերքողները, զինվորի հացը, փախցնողները, երկիրն ու ազգը թալանողները, երես փոխաններն ու գրփողները, այդ ո՞նց է ծաղկում ձեր մեծ բիզնեսը, երբ որ թշվառը մեր ազգի կեսը։ Հաստացրել եք ձեր փորնովիզը, բռնել եք շահի թալանի իզը, բերեք գրփածը շտապ յետ տվեք, եթե ոչ դուք էլ կախաղան կհանվեք։ Դավիթ, խղճամ ես, ունենք տուն, բիզնես, կոնե թույլ դուր մեզ այն ետ տանք կես կես։ Ոչ, անմիջապես, եթե ոչ, Մելիքի հսկա գլխի պես ձեր գլխներն էլ կանեմ երկու կես։ Այ քեզ մեզ փորձանք։ Փաստորեն հիմա էլ մենք աղ կատացանք։ Եթե աշխատեք մյուսների պես ազնիվ ու արդար եւ հապշտակվածը ետ վերադարձնեք, գուցե ներեմ ձեզ։ Եվ դուք կարող եք դեռ հապաշխարել եւ երկար ապրել։ Թե չէ, երկիրը շինել եք բազար եւ ամեն մեկը բազմել եք շքեղ ձեր պալատներում, ինչպես քաչնազար։ Ձեր ամբարները ոսկով են լիքը, այնինչ հյուծում է խեղճին կարիքը։ Այդ մասին լավ է ասել ֆրիկը։ Մեկին հազար ձի ու ջորի, մեկին ոչուլ, ոչել մակի, մեկին հարամն հաջողի, մեկին հալալն կորուսի։ Ոստի որպեսի մեր ժողովուրդը չմնա առանց լուսի հույսի, պիտի թույլ չտանք, որ ինչ որ մեկը տիրանա, զավթի գույքը մյուսի։ Մենք արդարություն պիտի հաստատենք եւ օգնենք իրար, որ բոլորն ապրեն խաղաղ, ապահով, հաշտ ու հավասար, որ մեր երկիրը շուտ ոտքի կանգնի, բարգավաճի եւ թուշնամուն հաղթի։ Սա է падգամը Սասունցի Դավթի։ Իսկ անուղելի թալանչիները թող զգուշանան եւ ականջ դնեն մեծ Թումանյանի հետեւյալ խոսքին. հողում լինեն 40 գազխոր, թե ջաղացի քարի տագին, կելնեն ձեր դեմ ինչպես այսօր Սասմա Դավիթ Թուրքեցակին։